Poštovani gledaoci, eselamu alaikum i dobrodošli u još jedno izdanje iz serijala Alternativa. Današnja tema je omladina nekad i sad. Kakvu omladinu želimo? Svjedoci smo, a i često slušamo starije ljude koji se nerijetko, nažalost, mogu požaliti na ovu omladinu kojoj danas svjedočimo i koja je tu u odnosu na onu koja je bila kada su naši stari odrastali. Šta je razlog tomu šta se izmijenilo, gdje su problemi, šta je rješenje i šta je na kraju alternativa, razgovaramo danas u novom izdanju emisije Alternativa. Naš gost je Aljo Efendija Cikotić. Aljo Efendija, eselamu alaikum. Alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh. Evo, kao što sam u uvodu spomenuo, e, omladina nekad. To su neki pojmovi koji su već nekako ušli među ljude, kao etablirali se kao takvi. Šta je to prema vašim saznanjima, evo, kao iskusnog imama, nekog kome ljudi dolaze i ko zna priče i ko zna ono kako naš narod, običan svijet živi, šta ljudi pričaju, šta je to bilo što je kraslo tu omladinu nekada. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ono što e, nas čini ponosnim jeste e, činjenica da je omladina, ukoliko je odgojena, ukoliko je dobra, E, najbolja snaga unutar društva i unutar zajednice. I gdje god je zajednica e, ispunjena takvom omladinom, ona je sretna zajednica. I ono što bih ja volio da e, napravimo paralelu omladina nekada, kada pogotovo se vratimo u period pojave posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve E, jedan od prenosilaca kaže il tefeten nebiju sallallahu alaihi wasallam wa nahnu havlahu šebab. Okrenuo se poslanik alaihi salatu wasallam, a mi oko njega omladina. Dakle, omladina je ta koja uvijek nosi, koja je sposobna, spremna, ako je osvješćena, da nosi e, teret i društvenih zbivanja i promjena u pozitivnom. Omladina je ta koja izgrađuje, omladina je ta koja može puno doprinijeti da e, uslovi e, za život budu puno bolji i pozitivniji. I ukoliko omladina bude odgojena, ukoliko kod sebe izgradi lijepe osobine, ukoliko i izgradi sistem e, aktivnosti koje će provoditi, onda će takva omladina doprinijeti razvoju i boljitku sredine ili zajednice u kojoj živi. Dakle, ovo je jedna generalna e, slika kada, kada sve to e, paralelno posmatramo ili poredimo, vidjet ćemo dakle, da je u najboljoj generaciji koja je živjela na ovom svijetu, a to je generacija shaba, e, koju poslanik sallallahu alejhi posebno hvali i kaže hajrul kuruni najbolja generacija je moja generacija dakle to stoljeće u kojem se pojavio poslanik alaih salatu wasalam, e, to je bila najbolja generacija i e, kada je e, imao takve mladiće i djevojke, osobe koje su postale svjesne sebe, svoje uloge, svoje pozicije, onda su i mogli da napreduju i da ostvare tako vrijedne rezultate. I inače, generalno, u povijesti ljudskog roda, u historiji čovječanstva, kada se e, to prati i proučava e, u sredinama gdje je zdrava omladina, gdje je zaposlena onim što je dobro, e, takve zajednice su i imale napredak na svim planovima, dakle na svim poljima. I zdrava omladina može, ako Bog da, da pozitivno djeluje i da učini puno, puno lijepih stvari za sredinu u kojoj živi. E, I da bi se to postiglo, naravno, e, sve je to međusobno povezano. Ako imaju roditelje, ako imaju generacije koje su prije njih, e, koji su dobri odgajatelji, koji kod sebe isto tako imaju izgrađen taj osjećaj šta je bitno omladini ponuditi. Jer ne može omladina sama to, to postići. Najbolji je spoj sjedih sjedijih vlasi ili e, starijih osoba koji imaju iskustva i omladine koja ima, ima snagu. Vrlo je interesantno kad posmatramo dakle, i, i u ratovima e, kod ljudskog roda generalno na čitavom svijetu ko najviše gine? Najviše mladi. Jer su to ljudi koje nose emocije, koje pokreću emocije, koji ne razmišljaju puno o posljedicama. Oni su ti sa kojima se može i manipulisati, oni su ti e, sa kojima, dakle, sve zavisi kako radite. Ako radite u pozitivnom smjeru, možete postići ogromne pozitivne rezultate. U suprotnom, ako radite sa njima i usmjeravate ih u negativnom smjeru, onda se može desiti da, da e, rezultati budu negativni. E, zato je kada to kroz povijest posmatramo, vrlo interesantno da, da povežemo i, i da dođemo e, do našeg vremena kada imamo e, lijepe i dobre omladine, ali nažalost imamo i e, puno onih koji su zbog razno raznih okolnosti, jer mi kada govorimo o mladini vrlo je važno da ne budemo samo kritičari, da ne budemo i da ne primjećujemo samo ono što je negativno. Da ne gledamo samo u, one tačke crne ili mrlje kad postoji puno toga što je i, pozitivno i dobro. Međutim, i sistem i način života kakav je danas e, malo daje prostora omladini da se afirmišu, da one pozitivne i lijepe stvari koje imaju kod sebe da to i javno pokažu, e, jer je dobar dio naše omladine nezaposlen, dobar dio naše omladine i kad završi školu nema prostora da, da može pokazati ili dokazati e, ono što su stekli od E, sposobnosti ili znanosti ili, ili vrlina, ali isto tako bitno je da napomenemo našoj omladini da se za svoju poziciju moraju boriti i izboriti. Dakle, da oni moraju stalno tragati, stalno biti aktivni. Ako i e, neke poslove e, ne mogu naplatiti, ali bolje je da rade nego da, da budu besposleni i, i udaljeni od zbivanja svakodnevni. Tako da je nekadašnja omladina koja je imala dobrog učitelja, koja je imala dobrog odgajatelja, koja je imala e, dobre e, roditelje koji su ih podržavali onome što je dobro i mogla davati dobre rezultate. Jer da bi e, neko postao učen, treba imati podršku i roditelja, ali i sredine u kojoj živi. Da je ambijent takav, da se cijeni učenost. Nažalost, mi danas imamo grafite koji se pišu ko uči znaće, ko krade imaće. Nažalost, dakle, e, tim grafitom se javno e, usmjerava da je lopovluk nešto što je danas daleko isplativije nego baviti se naukom. Danas u školama imate situaciju da onaj ko je odličan učenik, ko se marljivo trudi i radi, da e, ima dobre ocjene, da piše redovno zadaće, da bude redovan na nastavi, proglasi se štreberom, proglasi se kao nije, nije cool, nije, to osoba koja je u, u društvu cijenjena među omladinom, E, nego su daleko ocijenjeni oni koji su nasilnici, koji pokazuju fizičku snagu, koji su spremni da, da nečim možda materijalnim zadive ili da, što isto tako je vrlo pogrešan i negativan pristup. Nažalost, sistem vrijednosti i, dakle, i vrednovanja stvari potpuno je poremetio se u vremenu u kome mi živimo, ali niko nam to opet neće riješiti, nego se mi trebamo uhvatiti u koštac sa tim i potruditi se da damo alternativu. E, kada govorimo malo bliže, generacije koje su e, bile prije nas i kada se sjete svoje mladosti ili e, onaj koji je živio u jednom sistemu, koji je postigao stabilnost u socijalnoj politici, inače u politici, e, imao je riješeno određene stvari gdje se ipak išlo stabilnim putem. Znalo se ako učiš, završiš školu, nakon toga dobijaš posao, imaš riješeno neke detalje, egzistencijalna pitanja su bila bolje riješena, zdravstveno osiguranje i tako dalje, dakle mogao si to malo bolje riješiti. Međutim, ima tu jedan vrlo interesantan psihološki moment, a to je da čovjek dok je mlađi, daleko lakše rješava određene stvari i probleme nego starija osoba. I oni koji sa uzdahom se sjećaju svoje mladosti i kažu kako nam je nekada bilo lijepo, puno bolje nego danas, dakle oni tada i nisu eh, ni mogli, ni, ni, niti su nosili teret onoga što su njihovi roditelji nosili. A i oni su vjerovatno na sličan način to posmatrali. I eh, ja imam dojam da se nekada eh, te generacijske razlike nedovoljno dobro shvataju i razumijevaju opet imamo slučaj gdje e, kažu neki sad ko, ko priznaje, kaže mi smo bili daleko nestašniji u komšiluku ničija baša nije mogla ostati a da ni, ne bi, ne znam, ubrali neki krastavac ili paradajz ili otkinuli nešto što, ili voće ili... Dakle, e, bili su nestašni, današnja, kaže, ova omladina je malo mirnija, E, zato što je sad drugačiji sistem. Danas se omladina više bavi ovim virtualnim e, svijetom, daleko je više u njihovim životima. Sistem komunikacije je skroz problem. Tako je, internet, da li je tu televizija, računari. Dakle, e, malo je drugačiji pristup uopšte i, životu i, i ovim aktivnostima. Ali ono što zasigurno u našoj vjeri, u lijepom islamu se napominje jeste da je vrlo bitno da se e, odgaja omladina, da od malih nogu djeca već stiču pozitivne navike, da se od sedme godine dijete navikava da obavlja i uči da obavlja namaz, dakle da, da znanstveno, da nauči, da zna kako se klanja, a od desete godine do kraja života da obavlja namaz. Ukoliko budemo imali omladinu koja ima čvrstu vezu sa Allahom, sa onim koji nas je stvorio i koji sve upravlja, ako budemo imali omladinu koja će biti povezana sa generacijama prije koji su sa omladinom dakle, svog uzrasta i kada nauče šta su sve oni postigli u povijesti ljudskog roda i dali ljudskom rodu, dakle kao vrlo mladi, da e, onda će dobiti motivaciju da se i oni bore u svom vremenu u skladu sa prilikama u kojima oni žive da daju maksimum. U suprotnom, ako imamo omladinu koja napusti namaz, a Kur'an kada govori o smjeni generacija, onda kaže فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ halfun, pa ih slijediše potomci. Eda'u salat. Napustili su namaz od tebe šehevat i za strastima se povedoše فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Oni će e, loše završiti. Dakle, to je propast, sigurna. Onaj ko napusti namaz i ko se oda strastima. E, vrlo je važno i u našem vremenu da na direktan način ukažemo omladini na opasnost i pogubunost gubljenja veze sa Allahom, jer onaj ko izgubi vezu sa onim koji ga je stvorio, koji ga obskrbljuje, koji mu vazduh daje, hranu mu daje, vodu mu daje, dakle sve ono što je potrebno za naš život na ovom svijetu dolazi nam od našeg stvoritelja i opskrbitelja. Pa zar ne zaslužuje da sa njim budemo u najčvršćoj i najintimnijoj vezi? Dakle, onaj ko je e, u, u jakoj vezi sa Allahom, onda će izgraditi i vezu sa samim sobom. I odnos prema sebi će imati, dakle, riješen, e, bit će svjestan šta je dužan prema samome sebi, ali i treću relaciju odnosa će riješiti, a to je odnos prema drugim ljudima. I takva omladina će, ako Bog da, biti dobra, osviještena i uspješna. Ona će se stalno boriti mi nekada možemo sa malo truda postići velike rezultate ako nam je ambijent dobar i ako pogoduje tome. Međutim, nekada se moramo puno truditi, puno ulagati, a malo rezultata postići. Vjerovatno mi danas živimo u tom vremenu kada je e, komunikacija vrlo brza, kada se informacije vrlo brzo šire. Nekada je, e, čuo sam interesantnu informaciju da je u 18. stoljeću čovjek za sav život dobijao informacije koliko dana za jedan dan. Pazite, u 18. stoljeću koliko je sporo putovala informacija. Znači, za čitav život koliko danas za jedan dan. I naravno da to ima svoje posljedice. Da to naravno da to, a čovjek je isti fizičkom konstrukcijom i psihičkom. Danas treba znati kako apsorbovati sve vijesti koje dođu do nas i omladina nam je vrlo bitna. E, međutim, e, kod političara, kod mnogih, ona je samo deklarativno bitna, ali praktično ne pokazuju baš da vode računa o mladini. Nekada se puno posvećivalo i, radnim akcijama ili omladini, inače da se uključi u sve pori, u sve segmente, da bi se pripremili da nose teret onda odgovornosti kada budu preuzeli e, odgovorne funkcije. Koliko mi danas radimo da omladinu pripremimo da sutra budu e, moralni, kvalitetni, odgovorni i uspješni i direktori i političari i pedagozi i sve ono što, što treba jednom društvu. I sigurno da čitav jedan takav ambijent utječe na njihovo moralno ponašanje. Evo mi smo e, građane Sarajeva pitali e, isto pitanje, znači kakva je omladina bila nekada i sad, pa evo predlažem da pogledamo isječke iz ankete. Ogromne razlike između ondašnje omladine i današnje. Današnja omladina je usmjerena uglavnom na kafiće, to je pod jedan, pod dva, ovi poroci nesretni, alkohol, droga, duhan, uništavaju omladinu. Znači, sad su sve nekakvi kaoboji, sad su sve nešto, nekakva dokazivanja i u kafićima i mimo kafića. Kažem, ja ipak mislim da sve izlazi iz kuće. To je moje mišljenje i to ja pričam sa svojom rajom. Porodično vaspitanje ove današnje omladine i današnjeg tog mladog naraštaja je ovaj, zakazalo. Znači, iskreno, 99% je drugačija bila omladna prema i starijim, koji, jer se stari poštovo... Današnje djevojke, što ono naše vrijeme nije to se moglo zamisliti da puše ulicom da idu, onda dobro to ne krade, to mene ne interese, ali neće da se sklone, onda te udari, čak se i ne izvine. A današnje, ja gledam, ono, kad smo mi dolazili kući, današnji izlaze. Gledam, izlaze u 10 sati na večer. Šta će žensko u 10 sati na večer nije žala? I to samo. I poslije rata demokracija sa zapada nam je stvarno donijela, donijela Svašta nešto što to nije bilo u moje vrijeme. Ne vidim, ovaj, vjerovatno gdje je stanje tako u državi, ne vidim nešto da bi se skrenula pažnja da omladne što više, da imaju nekakvih kulturnih događaja, da, da su u dvoranama za neke treninge, da, su, da se bave sportovima i tako te stvari. U mene... situacija meni je stvarno žao, ona, ovi omladni, e, pogotovo, pogotovo kad vidim da su završili renomirane fakultete, pa sa jednom diplomom završi negdje u nekoj kafani da radi kao konobar, kao konobarica. Ono jedno, jednostavno, jednostavno kad uša, boli kad, kad, to, kad vidi. Nema posla, ja ih svačam. Ne mogu, ne mogu nikoga, da, ja nemam pravo da osuđujem nikoga. Ali eto, nekim Bog poživi. Ovdje ne može jer je rat učinio svoje. Rat i bijeda je tu dosta velika, pa onda, ali ako Bog da, ko što kažu, bit će bolje, mora se čovjek boriti, izlaza drugog nema. Evo vidjeli smo e, razmišljanje odraslih, stali, odnosno starih građana našeg grada, e, šta misle o tim razlikama. Evo po vama šta je ta suštinska razlika i kako bismo ponudili alternativu da stvar, da kažemo, bude bolja? E, čini mi se kada bismo bili u prilici da saslušamo roditelje ovih koji su e, sada iskazali svoje mišljenje da bi i oni slično rekli. E, našao sam e, u vrijeme Sokrata da se on žalio na to da omladina ne poštuje svoje učitelje, da ne poštuju starije, da se ne ponašaju. Dakle, čini mi se da u svim generacijama ljudskog roda, eto kada je to davno bilo i u našem vremenu, da stariji uvijek imaju mišljenje da ih omladina nedovoljno poštuje, da e, nisu e, prema starijima uviđavni, da e, kad su oni bili omladina, e, da, da, su, da su stvari bile drugačije. Dakle, sve zavisi sa kojeg aspekta ko posmatra. Ali zasigurno da kada poredimo neko vrijeme prije 50 godina, pa, pa ovamo prema nama i ovih posljednjih 20 godina, neke stvari su se promijenile. Nekada je doista, na primjer, odgajatelj u školi, da li je to učitelj ili nastavnik ili, ili profesor, imali su više poštovanja u, sredini i roditelji su poštovali ga više, ali i, i djeca su imala taj odnos. Danas je to promijenilo. Danas je e, došla na scenu ta generacija koja je nekada odgajana, nedovoljno spremna da nosi teret roditeljstva i nažalost dobar dio roditelja danas uopšte ne poštuje ni nastavnika, ni učitelja, ni profesora, nego unutar kuća, a ja se nadam da će se gledalci složiti, da malo samo analiziraju kako oni razgovaraju sa svojom djecom. Da pred svojom djecom kažu za nekog nastavnika ili profesora, ma šta on zna? Ruše autoritet. samim tim nisu ni svjesni da oni kod svoje djece ruše upravo taj e, osjećaj poštovanja prema onome koji ga uči i da, bi, e, da, da je taj ambijent unutar kuće nažalost e, nepovoljan i da onda djeca, evo danas smo svjedoci, da i kada dijete nešto napravi u školi, roditelj e, sa nevjericom, kažemo nije moje dijete tako, nije moje dijete napravilo to, ja ga znam, ali kasnije se pokaže da u stvari roditelj nedovoljno poznaje svoje dijete, da malo provodi vremena sa njim, da upravo izostanak te ljubavi, topline doma, i ambijenta unutar kojeg bi naša omladina trebala da stekne e, one, ona osnovna mjerila vrednovanja stvari u životu, da ono što je pošteno, e, ono što je kvalitetno, ono što je moralno, ono što je dobro, da se unutar naših porodica to razvija. I tek takvu omladinu e, možemo imati kao omladinu koja će onda ponijeti teret izazova ovo svjetskog života. U suprotnom, ako to porušimo, a nažalost, evo vidite da, da se nešto desilo, Dakle, da e, poremećaj ponašanja omladine u, srednjoj školi i na fakultetu, e, međusobno e, čak i fizičko obračunavanje, iskazivanje te, sile na, negativan način, da je ipak uzrokovano i vjerovatno hranjeno prije svega neprimjerenim ponašanjem unutar porodice i onda je to sve lagano se širilo da smo došli u jednu ovakvu poziciju. A poslanik Alehi salatu Veselam nas tako lijepo uči i kaže nije od nas onaj ko ne poštuje starije i ko nema samilosti prema mlađima. Dakle, to je međusobno povezano. Allah je tako učinio da, da se čovjek rađa kao malena beba, potpuno ovisan o svojim roditeljima, da ga roditelji e, podižu, hrane, brinu se o njemu, sve dok ne ojača, kada on postane mladić, kad postane kasnije mladić ili djevojka, kasnije odrastao čovjek ili žena, da kada roditelji dođu u treću dob, da onda djeca koja su imala toplinu doma i brigu roditelja, uzvrate to na lijep način svojim roditeljima. U suprotnom, zbog opet navodimo neprimjerenog sistema kada su i roditelji i, i otac i majka trebali ići na posao, ostavljali djecu tetama da ih tete odgajaju, dešava se da onda i e, danas djeca njih šalju u staračke domove gdje se opet tete brinu za njima. Dakle, to je bilo prvo i, i drugo polovrijeme ili, ili nešto što u stvari e, pokazuje kako se reflektuje ono što pamtimo od djetinstva. Zato bih ja preporučio i roditeljima da ne budu previše kritični. Da ne gledaju kod svoje djece samo ono što je negativno, nego da u tome vide sebe. Da li su oni možda negdje pogriješili? Ja ću ovdje navesti jedan e, kratak primjer koji sam E, pročitao i koji je na mene ostavio e, upečatljiv dojam. E, u vremenu kada je voda se nosila u mješini u Bagdadu, čovjek je živio od toga, stavi tu vodu i mješinu na leđe i onda prodaje, sipa vodu, stavi led i sipa vodu u čaše i tako prodaje vodu i, tako je zarađivao za život. Djeca su se igrala kad jedan dječak uzme iglu i probode tu mješinu tom siromašnom čovjeku. E, naravno, kad se koža probije, više nije imao mogućnost tada da, da je zalijepi ili, ili da je nekako ponovo vrati u upotrebu. On je saznao gdje to dijete stanuje i otišao je kod njegovih roditelja da se požali. E, kako su reagovali roditelji? Nisu odmah napali dijete, kako te nije sti, šta si napravio. Oni su rekli naravno ovom e, čovjeku da će mu namiriti štetu, ali je E, otac djeteta pozvao svoju suprugu i kaže hajmo ja i ti analizirati šta smo mi pogriješili u odgoju ovog našeg djeteta. Da li smo mi negdje napravili nešto što je uzrokovalo da naše da se naše dijete ovako danas ponaša. Ja vjerujem da je nama pokucao neko danas na vrata da bismo mi drugačije reagovali. Ali pogledajte, zato i govorim ovaj primjer da, da malo i mi e, promijenimo svoj pristup i, i pogled u životu. Njih dvoje su sjeli i žena je pokušala analizirati, kaže, ja se ne sjećam da smo išta. Nastojali smo da, oh, sjeti se ona. Kaže, jedino možda, sjećam se kada sam bila u drugom stanju, kada sam bila noseća sa našim sinom, da sam u periodu posjete jednoj komšinici ožednila. Ali me stid bilo pitat od nje da mi da vode ili nešto i dok je komšinica izašla iz sobe, bila je naranđa jedna. I ja sam iglom probola tu naranđu, is, isisala malo soka od naranđe i vratila. Ako nije taj grijeh, kaže uzrok, kaže on, sigurno je to. Pogledajte koliko se vodilo računa o halalu, onome što je dozvoljeno i haramu. Dakle, danas mi doista kada analiziramo, ako bih ja htio sumirati, da ukratko kažem, vrlo je važno da i roditelji i njihova djeca razmišljaju da li smo stekli tu djecu na halal način. Dakle, iz validnih brakova koji su, da je brak obavljen na način kako treba, kako je... Nalaže i Tako je. Da, da li smo e, izabrali supružnika koji je e, odgojen već i spreman da bude e, roditelj na visini zadatka i na nivou zadatka, da li svoju djecu hranimo halalom, da li ih e, odijevamo e, na halal način, da li ih e, usmjeravamo prema onome što, što će zadovoljiti našeg gospodara, sa čim je on zadovoljan i da onda imamo kao posljedicu odgojenu i pametnu i kvalitetnu omladinu. Sve je to međusobno povezano. Ako, ako ćemo biti pošteni dakle prema sebi i primijetiti određene nedostatke, onda trebamo raditi na tim promjenama, a zasigurno da je omladini najvažnije da imaju lijep uzor. Danas je e, malo onih koji mogu u našoj omladini biti, biti uzor. Pogledajte ko su obično djecu kad pitate e, šta bi volili da budu, obično spominju futbalere, jer danas je futbal isplivao e, na, na površinu i zato što, kaže, oni puno zarađuju, a samo gonjaju loptu. Mislim, to je, djeci atraktivno, e, da li su to onda glumci, da li su to pjevači, da li su to... U najmanju ruku svoje roditelje nerijetko zatiče kako upravo gledaju te iste ličnosti i njima se dive i logika da će i samo dijete kazati pa to je pravi sistem vrijednosti, to je nešto što se treba... Tako je, jer unutar porodice kada prate određene emisije i vjerovatno analiziraju, jer to i roditelji nesvjesni da to njihova djeca upijaju kad kažu pa pogledaj koliko on zarađuje, o, to bi bilo super, kako je njima lijepo, kako oni imaju, a nisu svjesni da često onaj koji ima puno imetka da u stvari uopšte ne znači da je sretan. Jer često su te osobe u realnom životu vrlo nesretne i na kraju i, i skončaju neslavno. Ali ono što je e, nama vrlo bitno jeste da omladina ima autoritete u pametnim, moralnim, uspješnim osobama i zato ja preporučujem roditeljima da dobro vode šta pričaju pred svojom djecom, da nikada ne kritikuju učitelje i, i nastavnike, dakle i e, one koji pred djecom. Pa makar imali zamjerke, neko ostave sa strane između. Neke primjedbe bile opravdane, ali vrlo je važno da to što primjećuju, to kažu e, nastavniku ili učiteljici ili, ili profesoru u oči kad se oni odvoje a nikako pred djecom rušeći autoritet onoga koji ih odgaja, jer ako djece ne budu, vi znate da u jednom periodu mi kad smo odrastali, ipak je učitelj ili učiteljica bili su autoritet. Nastavnik, nastavnica, prekidala se igra i, dakle, to je bilo e, Efendija i, i imam u jednom mjestu, imao je autoritet. Svi mi trebamo danas raditi da ako želimo da nam omladina, da nam buduće generacije, jer to je za, za kratko vremena, doće do smjene generacija. Allah je tako dao da e, jedni e, vremenom kako stare, tako i sele sa ovog svijeta, da će doći nove generacije koje će ponijeti teret izazova, to je današnja naša omladina. Ako želimo da nam budućnost bude bolja, ako želimo da imamo e, moralnije, poštenije, uspješnije društvo, onda trebamo pripremati omladinu da bude moralna, da bude obrazovana, da bude već osposobljena da može nositi taj teret. U tom kontekstu je vrlo bitno, e, kao što sam vas mogao razumjeti, e, da budemo svjesni e, momenta i okolnosti u kojima se mi nalazimo. Mislim sa dva aspekta. Prvo, da budemo svjesni cjelokupne socioekonomske situacije u kojem naše bošnjačko društvo danas jeste i s druge strane da, da kažem i omladina bude svjesna da se zaista za sve mora boriti jer stanje je teško, ništa se ne dobiva na, na niti preko Da li smo toga dovoljno svjesni jer mislim da su ova dva E, dva momenta vrlo bitna u, pravoj dijagnozi i onome što bismo mi trebali krenuti u budućnosti u kontekst naše godine. E, ono što je ljepota Islama jeste da, je, e, da su njegovi propisi važeći sve do sudnjega dana. Ono što je bilo moralno u periodu kada se objavljivao Kur'an i o čemu Kur'an govori, to će ostati vrijedno do sudnjega dana. Ali uslovi ili način života se mijenjao vremenom naše dede ili nane da, da, koje su preselile na Ahiret sada da ustanu i da vide kako im unuci žive, e, kakva je sfera interesovanja, oni bi pomislili da oni nisu normalni. Jer ipak u njihovo vrijeme niti je bilo mobitela, niti je bilo interneta, niti je bilo svega onoga što e, savremeno današnje društvo, kako se sad i, i uslovi života daleko brže mijenjaju. E, shodno ovoj situaciji vrlo je važno da naša omladina shvati da ako žele da ostanu i fizički i psihički zdravi, ako žele da se izgrade u kvalitetne ličnosti, vrlo je bitno da i o svojoj duši vode računa kao što vode računa i o svome tijelu. Da e, ukoliko žele da budu moralne ličnosti, one tri relacije trebaju kod sebe dobro da izgrade, a to je kvalitetan odnos sa Allahom, sa stvoriteljem i opskrbiteljem, tako je kvalitetan odnos prema sebi i da izgrade odnos sa drugim ljudima takve osobe će znati i svoj domet, svoje sposobnosti i gdje i koliko se mogu uključiti da bi bili korisni za sebe i neovisni, naravno jer vrlo je važno da imamo neovisne ličnosti koje će zarađivati za svoj život i, i biti e, kao takve neovisne od drugih, od pomoći drugih, a da nakon toga se nadgrađuju i da oni budu korisni članovi sredine u kojoj žive. Da ne budemo od onih koji će stalno očekivati da im je neko drugi dužan da im pomogne. Nažalost, ratna zbivanja, agresija na Bosnu i Hercegovinu, e, dolazak humanitarne pomoći, promjena sistema i načina e, života uticali su dosta negativno na jedan veliki broj naših ljudi koji stalno misle da im neko drugi treba doći, da im neko drugi treba nešto odraditi. Ne. Ne. To je potpuno pogrešan način. Dakle, mi smo ti kojima je Allah dao zdravlje, dao nam pamet, dao nam život, dao nam da razvijamo određene sposobnosti i da se mi trebamo boriti za svoju poziciju. Jer nikada u povijesti ljudskog roda ništa vrijedno nije došlo samo. Uvijek se trebalo zato trudom, zalaganjem, neprestanom, neprekidnom borbom boriti da dođemo do toga. Jer danas omladina kad kaže e, teško je naći finu djevojku ili djevojka kaže pa teško je naći finog odgojenog momka. Naravno da to neće pronaći u kafićima, u diskoklubovima, u noćnim klubovima, dakle na mjestima gdje je puno alkohola, puno drog, nažalost i droge i nemorala i cigareta i, i nečega muzike, nečega što, što je sve e, stramputica ili šetanski put. Tamo i nećete naći fine, niti pametne, niti odgojene osobe. Djevojka koja od malih nogu nauči da uz cigaretu i kahvu otpočinje svoj dan, ne može sutra biti e, plaho fina majka koja može ostaviti e, dobar e, odgoj svom i utjecaj na, na svoje dijete. E, otac koji od malih e, nogu i, u mladosti e, nauči da na nepošten način stiče i metak, ne može sutra biti baš dobar autoritet, autoritet u kući. Ja o tome govorim da je vrlo važno da omladina shvati kako počne svoj život, kako razvija svoj život, da će tako ga najvjerojatnije i završiti. Sve zavisi kojim se smjerom uputi. Ako se uputi pozitivnim smjerom, da će to, ako Bog da, biti nešto što će i na kraju rezultirati dobre rezultate. U suprotnom, ne, možemo nikoga kriviti nego sami sebe. Nemojmo tražiti u drugome krivca za naš neuspjeh. To je vrlo bitno, Efendija. Ja samo kratko, jedan komentar. Nerijetko se čuje među roditeljima da su svi i svako drugi, uključujući institucije, odgojno-obrazovne institucije, o kojima se da polemisati i govoriti, da su svi oni više nekako odgovorni iz perspektive roditelja nego oni sami. E, rijetko se ima, odnosno želi pogledati sebi u oči, kao što je na primjer koji su malo prenaveli, e, i svaljuje se krivica na drugog. I nekako u tome svemu možda i omladina traži sebi tog nekog prostora i da kažem iskoristi se tom nekako prilikom. Evo, jedna poruka roditeljima. E, ono što u pristupu i psiholozi savjetuju i analizom su došli do zaključka da uspješne osobe za svoje neuspjehe nisu krivili drugoga, nego su kod sebe nastojali da pronađu gdje sam ja pogriješio da u tom poslu nisam uspio. Kada shvatim gdje sam nedovoljno uradio ono što trebam uraditi da bi došao do željenog cilja, onda ću to popraviti i idem dalje. Naša e, današnja generacija i roditelja i njihove djece, nažalost, nisu, ovo govorimo u, u većem broju, nisu postavili kvalitetno stvari na svoje mjesto i ja preporučujem svakom roditelju da za uspjeh ili neuspjeh svoje djece ne traži plaho izvan svoje porodice, nego da oni prvo analiziraju stanje unutar svoje kuće. Ako smo uspjeli kao porodice, to je znak da smo se dobro organizovali. Ako nismo uspjeli dovoljno sa svojom djecom, onda je to znak da negdje smo napravili propuste u svojoj organizaciji. Jer e, na odgoj djeteta utiče naravno više faktora, ali mi stalno napominjemo da je porodica temelj. Da od porodice sve kreće i da se tu i završava da unutar porodice trebaju da se razvijaju i pozitivni i kvalitetni pogledi i e, da, da se unutar porodice one vrijednosti koje su neprolazne trebaju analizirati. Ja stalno preporučujem i roditeljima da naprave plan, da sa svojom djecom u toku dana e, naprave nekoliko korisnih aktivnosti. Prije svega naravno da riješimo ono što je egzistencijalno za nas bitno, ali nakon toga neophodno je da se uključimo i u rad zajednice kojoj pripadamo. Da ne budemo sebični, jer e, kad kritikujemo sa strane drugačije je, a kada se uključimo i radimo, onda kaže nisam ja znao da je to tako i teško i odgovorno. I naša omladina danas, ja preporučujem da se uključi maksimalno, da se bavi onim što je korisno i dobro, pa neće onda za negativne stvari imati vremena niti prostora. Jer kad se vi aktivirate i radite nešto što je dobro, korisno i za vas i za zajednicu u kojoj živite, onda je daleko manje prostora za šeitana, za strasti, za negativno društvo i sve ono što će uzrokovati naše, e, našu propast, ne daj Bože i na ovom i na budućem svijetu. Molimo da do toga ne dođe, a sigurni smo i ubijeđeni, znači da definitivno koliko god da situacija izgleda, da kažemo, lošom u našem društvu ima rješenja, ima izlaza, ima prostora gdje se omladina može angažovati, taj prostor je tu, prilike su tu, postoje džemati, postoje aktivnosti mladih ljudi za koje se nadamo, evo i ova naša emisija da će donekle doprinijeti da određeni broj mladih ljudi, a i roditelja prije svega uzmu pouku i da uz Allahovu pomoć usmjere sami sebe i svoju djecu na tom putu. E, Efendija, vama puno hvala na izdvojenom vremenu. E, nadam se, poštovani gledalci, da ste za sebe i za svoju djecu izvukli dosta e, korisnih savjeta i uputa uz dovu Allahu Đelšanuhu da popravi naše stanje i da E, naša omladina e, krene i boljim putem i e, putem koji će donijeti svako dobro ne samo porodici nego čitavom društvu. Nadamo se da će do toga što sve više i više dolaziti u našem društvu budući da prostora ima. Samo se treba potruditi i treba uložiti maksimalan trud koliko je do nas, a rezultat je od Allaha uzvišenog. Hvala vam za pažnju i do sljedeće emisije. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa